บุ๊กทูเจ็ดสิบหกตุจูปุลุอันัมเหตุผลบางประการสอง memberi alasan ดัวทำไมคุณไม่ได้มาล่ะครับ Kenapa kamu tidak datang? ผมไม่สบายครับ saya sakit ผมไม่ได้มาเพราะไม่สบายครับ saya tidak datang karena saya sakit ทำไมเธอถึงไม่ได้มาล่ะครับ Kenapa dia tidak datang? เธอเหนื่อยครับ Dia lelah. ธอไม่ได้มาเพราะเธอเหนื่อยครับ Dia tidak datang karena dia lelah ทำไมเขาถึงไม่ได้มาล่ะครับ Kenapa dia tidak datang เขาไม่มีอารมณ์ครับ Dia tidak berminat เขาไม่ได้มาเพราะเขาไม่มีอารมณ์จะมาครับ Dia tidak datang karena dia tidak berminat ทำไมพวกเธอถึงไม่ได้มาล่ะครับ Kenapa kalian tidak datang รถของเราเสียครับ Mobil kami rusak เราไม่ได้มาเพราะรถเราเสียครับ Kami tidak datang karena mobil kami rusak ทำไมคนเหล่านั้นถึงไม่มาครับ Kenapa orang-orang tidak datang พวกเขาพลาดรถไฟครับ Mereka ketinggalan kereta พวกเขาไม่ได้มาเพราะพวกเขาพลาดรถไฟครับ Mereka tidak datang karena mereka ketinggalan kereta ทำไมคุณถึงไม่มาครับ Kenapa kamu tidak datang ผมไม่ได้รับอนุญาต Saya tidak boleh datang ผมไม่มาเพราะไม่ได้รับอนุญาต Saya tidak datang karena saya tidak boleh datang.